Un mēs... Ui. Vajag kādu lupatiņu? Oh, nē, tas... Viņas ir rītīgi riebīgas grūzes. Nē, tas, tas nav tikai tā lēma. These like the cops are really, really bad. Okay, you got it. Jā, mēs um, esam pirmajā mūža, pirmajā nodaļā. Mēs tikām līdz pat otrajam, otrajam pantam, ne? Zinu, mēs vienkārši lidojam cauri Bībelē. Um, um, mēs šodien paņemsim, centīsimies paņemt pirmo nodaļu. Nu, mums izdosies. Uh, es jums pagājušajā teicu, ka, um, ka tas nav tikai par, ka mēs ejam cauri Bībelē, tas nav tikai par daudz informāciju vai par daudz vēstures faktiem, bet ka tas um, mainīs mūsu dzīves. Es atceros, mums, kad dabūju savu pirmo bībeli, man mācītājs ierakstīja uh, bībelē, kad šī grāmata tev paturēs, atturēs no grēka, vai arī grēks tev atturēs no šīs grāmatas. Un es tagad vēl to atceros un es domāju par to, cik patiesi tie vārdi. Mēs arī pagājušajā skatījām, skatījāmies, ko Dāvids teica 119. Uh, salmā. Uh, mēs lasījām 119. salmā par to, kā jauneklis var uzturēt savu ceļu šķīstu un pieturoties pie, savu vārdu, pieturoties pie tavu vārdu, Dāvids teica. Un mazliet vēlāk viņš saka, ka es esmu 11. pantā mēs lasām, ka es turu tavu, tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Es ticu, ka šī grāmata eh, tiešām, kā mums mācītājs ierakstīja man Bībelē, tiešām vai nu šī grāmata mūs atturēs no grēka, vai arī grēks mūs atturēs no šīs grāmatas. Tāpēc mēs um, turpināsim pirmo nodaļu. Jums arī bija mājas darbs, vai ne? Jā. Kā jums, kā jums iet ar lasīšanu? Es 40 nodaļas. Kā pārējiem? Es neko nelasīju. Šeit ir nu, super, tas ir malāks. Mārtiņ? <laughs> Mājas darbs bija izlasīts cauri pirmajai mūzu grāmatai. Um, es studēju. Labi. Es izstudēju pirmo, otro, trešo, ceturto, piekto un jūsu grāmatu skolā. Labi. Tiem, tiem kur jūs uh, netikāt, tad, tad tas paliek uz nākošo nedēļu jūs pabeigt. ebrejiem 4.12 mēs lasām ļoti labi zinām raksturvietu. Ebreju vēstuli, ja vēstuli ebrejiem 4.12 mums ir rakstīts, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Es atšķiru. Ebrejiem 4.12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir, pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Dieva vārds ir dzīvs. Um, tic, ka Dievs mums nav sarakstījis tikai, um, viņš nav sarakstījis mums zinātnisku grāmatu, viņš mums sarakstījis grāmatu, lai mēs varam viņu iepazīt un lai nā, mēs varētu nākt pie um, glābšanas atziņas Jēzu Kristu. Un uh, mēs turpināsim, mēs uh, mazliet atkāpsimies atpakaļ. Mēs sāksim no pirmā panta. pirmais pants. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Um, es jau jums pagājušajā teicu, ka um, ka Dievs neiedziļinās ļoti sīkumos šajās pirmajās divās nodaļās. Dievs apraksta radīšanu pirmajās divās Bībeles nodaļās. Mums ir aprakstīta visa radīšana. Cilvēks saraksta grāmatas par to, kā dzīvība ir radusies. Dievs to mums pasaka divās nodaļās Bībelē. Kā es jums jau pagājušajā teicu, ja tev ir problēmas ar pirmajiem diviem vārdiem Bībelē, tad tev būs arī problēmas ar visu pārējo bībelēm. Mums ir um, pirmajā nodaļā vien pieminēts vārds Dievs 30 reizes bez jebkāda centiena pierādīt Dieva esamību. Un mēs jau pagājušajā apstājāmies, kad um, īstenībā visi cilvēki zina par Dieva esamību, ka Dievs to mums ir atklājis tajā, ko viņš ir radījis. Un, uh, mēs ļoti gari pagājušajā to visu izrunājām, es uh, neiešu tam vēlreiz pāri. Bet um, ļoti īsi mēs visi zinām par Dieva esamību. Un es domāju, ka katrs bērns tad pajautās, no kurienes tad radās Dievs. Ja Dievs ir viss radījis, tad kas radīja Dievu? Un um, mums arī, arī at, tam ir atbildi pirmajā um, pantā. Dievs ir mūžīgs. No mūžības uz mūžību tu esi Dievs, um, Dāvids raksta 90. salmā. Dievam nav iesākuma un Dievam nav gala. Viņš um, vienmēr ir bijis, viņš vienmēr ir kad, Mozes, kad Dievs parādījās Mozum degošajā eškrūmā, tad Mozes prasīja Dievam, kā tev sauc? Un Dievs teica, es esmu, es esmu, kas es esmu. Un tā tev būs iet un runāt ar Izraēlu bērniem, es esmu, tev ir man sūtījis. Dievs vienkārši ir. Um, bieži, kad mēs sakām, ka kaut kas ir noticis mūžībā, kad ir mūžībā kaut kas noticis vai mūžībā kaut kas notiks, mēs to automātiski uzliekam uz, uz, uz līnijas. Un tas mums izjauc visu. Mēs nevaram uzlikt to uz līnijas. Mūžība nav līnija, tā vienkārši ir. Un, um, ir divas, um, divi tādi lieli um, veidi, kā mēs varam studēt Bībeli. Un ir tādi divi vārdi, ko Bībeles teologi lieto. Uh, viens ir eksegēze, un uh, otrs ir aizsegēze. Uh, Eksegēze ir, ka mēs pastamies vienkārši, ko Dieva vārds mums saka. Uh, tas ir pareizais veids, kā studēt Bībeli. Vienkārši pastīties to, ko Dieva vārds mums saka. Uh, Aizsardzība ir pretējais tam, ka mēs paņemam kaut kādu savu ideju un mēs ejam un meklējam, uh, kā Dieva vārds var atbalstīt uh, to, ko mēs jau esam izdomājuši. Un tādā veidā tur manipulēt ar Dieva vārdu. Aizsardzība ir um, eksegēze un aizsegēze ir um, divi tādi termini, ko uh, Bībeles, Bībeles teologi lieto. Kas vislabāk var paskaidrot Bībeli? Es ticu, ka vislabākais skaidrojums Bībelē ir Bībele. Mans mācītājs, viena lieta, ko mans mācītājs man ielika, bija tas, ka vislabākais paskaidrojums Bībelē ir Bībele. Un to arī mēs darīsim. Mēs lietosim Bībeli, lai paskaidrotu Bībeli. Es noteikti jums neko jaunu nepateikšu, Uh, ja tas ir, patīk kā teologi saka, ja tas ir jauns, ja tas ir patiesa, tad tas nav jauns. Ja tas ir jauns, tad tas nav patiesa. Ja, noteikti. Uh, neko jaunu es jums nepateiktu, bet mēs, mēs varam paskatīties uz to, ko Dievvvārds mums saka. Un, um, jau pašā pirmajā pantā uh, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un tas vārds radīja ir uh, ebreju vārds uh, barā, kas nozīmē radīt no nekā. Uh, Dievs radīja pasauli ar savu vārdu spēku. Dievs runāja un uh, lietas radās. Mums, mums nav tāda iespēja radīt. Uh, cilvēku mēs nevaram radīt. Mēs nevaram radīt no nekā. Uh, mēs varam paņemt kaut ko, kas jau ir. Mēs varam paņemt koku un uztaisīt no tā krēslu, bet mēs nevaram radīt koku. Ja, ja mēs ja mums ir uzdevums radīt koku no nekā, vai radīt krēslu no nekā, mēs to nespējam. Eh, to spēj tikai Dievs. Mēs pat nevaram izveidot jaunu eh, pamata krāsu. Ja tu aiztais acis un tu centies iz, izveidot jaunu pamata krāsu, tu to nespēji. Jo Dievs jau tās ir izveidojis. Mēs varam paņemt tās krāsas, kas jau ir, sajaukt viņas kopā un izveidot jaunus toņus no tām, bet mēs nespējam izveidot um, pavisam jaunu pamata krāsu. Tikai Dievs to ir spējīgs darīt un Dievs to ir izdarījis. Uh, tas, ko zinātnē mums saka, kad iesākumā bija, iesākumā bija nekas, nekas uzsprāga un radās viss. Radās putni, koki, tauriņi, žirafas, viss radās. Uh, es nesaprotu, kas tā pa zinātnē ir. Iesākumā tas ir tā ne, zinātnes neiespējamība no nekā rasties visam. No hausa nekad nerodas kārtība. Ja tu iemetīs granātu sev istabā, diez vai viņi to sakārtos istabu, ne? Tad, tas nekad nerāda, nerāda, um, nerada kārtību. Būs sprādziens, bet nebūs kārtības. Um, tāpēc arī zinātniekiem ir problēma izskaidrot, no kā viss radās. Ja iesākumā nebija nekas, tad nebija neviena, kas to radīja. Nebija gāzes, nebija matērija, nebija nekas nebija. Un uh, ne no kā nevar rasties kaut kas Mēs zinām, ka Dievs ir tas, kurš ir radījis, kurš runāja lietas un uh, tās notika. Es arī iepriekšējā reizē jums teicu, ka mēs atradīsim Jēzu visu cauri um, ne tikai jaunajai derībai, bet visu cauri Bībelē, visu cauri vecajai derībai mēs atradīsim Jēzu. Vai jūs varat saskatīt, kur Jēzus ir pirmajā nodaļā? Jūs pamanījāt, kur Jēzus atrodas pirmajā nodaļā? Es, es, es, es, es, es, es, es, no es no atmiņas teiktu. Es un darīju tiem cilvēkiem. Mhm. Līdzīgs jautājums. Mm -hmm. Jā. Uh, di vārds Dievs ir īstenībā ebreju vārds Elohim, kas īstenībā ir um, daudzskaitlis vārdam El, kas ir Dievs. Uh, dažās uh, citās vietās viņš pārtulkots kā dievi, bet um, tajā pašā laikā mēs zinām, ka Dievs ir viens. Uh, mēs arī zinām, ka Dievs ir trīsvienība. Mums ir Dievs uh, tēvs, mums ir dēls mums ir svētais gars. Tie nav trīs dievi, uh, bet tas ir viens dievs, kurš ir izpaudies trijās personās. Viens Jā, viens dievs, kurš ir izpaudies trijās personās. Uh, un mēs redzam to sākumā. Iesākumā mums ir dievs, radīja debesis un zemi. Tad mums ir um, dieva gars, otrajā pantā, lidinājās pār ūdeņiem. Pār ūdeņiem. Un trešajā pantā mums ir Dievs sacīja, lai to gaisma, Dieva vārds. Mēs lasām Jāņa pirmajā nodaļā, ka iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Caur viņu viss ir radies un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Tā kā mēs redzam, vis, mēs redzam trīsvienību jau pirmajā, uh, pirmajos trijos pantos Bībelē. Mēs jau re, redzam Jēzu pašā pašā iesākumā. Dievs Tēvs, Dēls un uh, Svētais Gars. Ir interesanti, kad es studēju šo uh, raksturvietu, es redzēju, ka daudzi uh, Bībeles teologi, savā ziņā ļoti bībeliski teologi, saskatas uh, spraugus ar pirmo un otro pantu. Viņi saka, ka īstenībā vārds otrajā pantā, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, īstenībā būtu jātulko kā uh, tapa neiztaisīta un tukša jeb uh, kļuva neiztaisīta un tukša. Un, uh, protams, tev ir problēma, ja tev ir sprauga starp pirmo un otro pantu, tad to, to spraugu var taisīt, cik lielu vai cik īsu viņu gribi. Tu vari savā ziņā manipulēt ar Dievu vārdu, ja tur ir sprauga. Un, uh, bet īstenībā līdz pat 19. gadsimtam visi kristieši, neviens kristieši nesaredzēja tur spraugu. Un tikai tad, kad zinātne sāka teikt, kad zinātnē sāk pētīt pasauli, viņi sāka teikt, ka um, nonāca pie secinājuma, ka pasaule īstenībā ir daudz vecāka nekā kristieši visu laiku ir teikuši. Un tad kristieši, kuri gribēja uh, savā ziņā savas kopā uh, bībelisko radīšanu ar uh, to, ko zinātnieki teica, tad viņi uh, izdomāja, viņi sauc par spraugas teoriju. Uh, viņi saka, ka um, starp pirmo un otro pāntu ir jābūt, um, tur var būt miljoniem gadu starpība. Bet um, īstenībā ebreju gramatika tev neatļauj uh, būt tur spraugai. Vienmēr, kad ir vārds bija, viņam ir um, jābūt, um, jāpakļaujas ir um, gramatikai, kurš um, nekad, ja tev ir vārds un vai kaut kas pirms tā sako, uh, viņš nekad nav kļuva vai tapa. Viņš uh, vienmēr ir bija. Tāpēc um, tas ir jūsu zināšanai. Jo studējot daudz Bībeles teologu, kas um, savā ziņā ir ļoti labi un bībeliski, saredz tur spraugu. Ļoti daudz teologu, ļoti daudz Bībeles mācītāju to saredz. Tā kā um, tas ir, lai jūs zinat, ka jūs uh, studējat, es arī lasīju antigrāmatas, arī uh, nu, ļoti labi uh, mācītāji, bet viņi saredz tur spraugu. Es to nesaredzu tur. Tā, tu, nu, kā, uh, laika posms, liels laika posms ar pirmo. Alku nozīmē zinu, bet Jā. Uh, ko tas ir aplums taču? Uh, ko, kā tevi domāju? Tas ir aplams ceļš. Jā, tur, tur nevar būt sprauga. Pirmkārt jau ebreja gramatika uh, neatļauj tur būt spraugai. Un uh, otrkārt, nekur bībelē citur nav rakstīts, kad um, starp radīšanu bija miljoniem gadu kad uh, pasaule tika radīta, uh, neiztaisīta un tukša, un tā bija miljoniem gadu. Uh, īstenībā, nu, viņi māca, ka um, tajā laikā sātans tika uh, nosviests uz zemes, un, un uh, tajā laikā vēl bija vai nu cilvēki vai kādi citi radījumi uz zemes. Un uh, tad viss tika iznīcināts, un Dievs sāka no jauna. Un tajā laika posmā tur varēja būt uh, vai nu miljoniem vai miljardiem gadu starpība. Bībele nekur to nemāca uh, Jēzus, uh, ka viņš runāja, viņš nekad nerunāja par, uh, viņš, ne, viņš būtu pieminējis tādu lielu katastrofu, ja, ja tāda tiešām notiktos, bet nekur tas nav mācīts. Uh, bet, bet ļoti daudz Bībeles teologu to saredz. Um, un trešajā pantā mēs lasām, un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Un, un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un tas arī ir interesanti, jo šeit vēl netiek radīti gaismas uh, spīdekļi, gaismas uh, nesēji. Šeit tiek radīta tikai gaisma. No kurienes tā gaisma nāca? Jo uh, zvaigznes un, un uh, mēnesis un saule tika radīta 4. dienā. Jā, es, es lasīju daudz arī Bībeles teologus par to, ka viņi runāja. Viens no viņiem teica, Un nu, tas pavisam vienkārši. Pirmajā dienā Dievs radīja sauli, mēnesi un zvaigznes, un ceturtajā dienā viņš nolika to savās vietās. Bet īstenībā mums ir teiks, ka ceturtajā dienā Dievs gan radīja, viņu gan nolika savās vietās. Cits bībeles teologs teica, ka um, viņas pirmajā dienā tika radīts, un tad viņas tikai kļuva redzamas. Vai, uh, mēs nezinām, konkrēti mums nav pateikts, no kurienes uh, radās šī gaisma, kas, kas izstaroja šo gaismu. Mums ir atklāsmes grāmatā, kā Jānis teica, uh, teiks, ka um, tad nebūs uh, vajadzīgs ne saule, ne mēnesis, bet Dievs pats būs par mūsu gaismu. Varbūt, varbūt tas ir tur domāts. Es nezinu, mums nav pateikts. Es nezinu, no kurienes nāca to gaismu, no tā gaisma. Es ticu, ja Bībelē par kaut ko klusē, tad arī mums nevajag izdomāt pašiem kaut kādas atbildes. Uh, Dievs, kā jau teicu, neiedziļinās uh, īpaši detaļās, un viņš nav to sarakstījis kā, kā pirmkārt kā zinātnisku grāmatu. Uh, um, tāpēc arī mums ir, mēs varam droši arī nezināt to. Uh, 5. mūzes 29. mums ir teiks, ka noslēpumainās lietas pieder tam kungam mūsu dievam. Um, viss cauri šai um, nakti, ka mēs iesim cauri dienām, mēs redzēsim, ka ir secība. Uh, pirmais mums ir Dievs runā vārdu. Uh, otrais mums notiek radīšana. Un uh, pēc tam Dievs, no, Dievs dod savu novērtējumu. Un mēs redzēsim visu cauri visām uh, sešām dienām uh, šāda secība. Un ceturtajā punktā, uh, pantā mēs redzam, ka Dievs šķīra gaismu no tumsas un nosauca di, uh, gaismu par dienu, un tumsu nosauca nakts. Un arī garīgajā, garīgi Dievs vienmēr šķir gaismu no tumsas. Uh, Dieva vārds ir, Dieva vārdā ir teiks, kāda daļa ir taisnība, ir tumsība, jeb uh, netaisnība ir uh, taisnība. Dievs arī vienmēr nošķir gaismu no tumsas. Cilvēki vienmēr grib atkal savienot kopā gaismu tumsu, bet um, Dievs šķir, un tas ir gan fiziski, kad Dievs šķir gaismu no tumsas, gan arī garīgi Dievs mūsu dzīvēs vienmēr šķir, ga, atšķir gaismu no tumsas. Jāņa 3. nodaļā mēs lasām, ka cilvēki mīl tumsību vairāk par gaismu, un tāpēc viņi nenāk pie gaismas, lai viņu darbi netiktu atklāti. Dievs ir gaisma, viņā nav nekādas tumsības. Uh, vēl viena lieta, ka mēs iesim cauri dienām, uh, tie cilvēki, tie kristieši, kuri grib Eh, savienot evolūciju ar um, bībelisko radīšanu, kur saka, ka viņi tic gan bībeliskai radīšanai, gan evolūcijai. Viņi saka, ka, um, ka dienas uh, nav 24 stundas dienas, bet viņas var būt um, ilgāku laiku posmi. Tie var būt miljoniem gadu vai tūkstošiem gadu, uh, kas arī īsnībā nedarbojas. Jo mēs redzam, ka Dievs dod mums laika, uh, tādu laika intervālu, Mums ir teikts, ka bija vakars un bija rīts, bija viena diena. Tā kā mēs, mums jau ir laika intervāls, mums ir vakars un mums ir rīts, viena diena. Un arī, kad Dievs rad, uh, vēlāk teica, ka viņš radīja uh, pasauli sešās dienās, un septītajā dienā viņš atpūtās. Jā. Labi. Tā tā. Nē, tā. Vai kā jūs mierat? folks. Um, det är det spelsminut som jag säger. Men så överfrågar det för att sen. Bra. Sätt in trycksystem. Mm. Sätt in trycksystem så Jā. Uh, jā, kad arī Dievs teica, ka uh, um, viņš sešās dienās radīs pasauli un septītajā viņš atpūtās. Viņš mums deva septītajā dienā, viņš teica, septītajā dienā arī jums būs uh, atpūsties no sava darba. Tā kā noteikti tas uh, nevar būt tūkstošiem gadu. Arī mēs lasām, ka Dievs radīja kokus un uh, vienā dienā, un pēc tam viņš radīja uh, bites un, un putnus nākošajā dienā, kur koki kuri, vai krūmi, kuri bija, kurus, kurus vajadzēja aputeksnēt un kur darbojās kopā. Tā, tas viss sabruktu, ja tie būtu tūkstošiem gadu. Tie koki jau būtu no, nobeigušies, ja, viņas, ja tur nebūtu, um, ja tie būtu tūkstošiem gadu starpība. Es ticu, ka tās ir uh, burtiski 24 stundu dienas. Um, palikuma sastāvs. Un sastais pāns. Tad Dievs sacīja, lai top velve ūdeņu vidū, kas šķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus, kas zem velves, no ūdeņiem virs velves. Un tā tapa. Un Dievs nosauca velvi debesis, un tapa vakars, un tapa rīts, otra diena. Es nezinu, cik bieži jūs lietojat vārdu velve, bet um, um, ebreju valodā tas ir um, rakija, tas ir izplatījums. Uh, jaunajā tulkojumā ir uh, debesjums. Izplatījums jeb gaisa telpa, burtiski uh, velve. Līdz, jūs redzat vārdu velve, tas um, vienkārši nozīmē gaisa telpa, izplatījums, debesjums jaunajā tulkojumā ir. Un tad Dievs sacīja 9. pantā, lai saplūst vienkopus ūdeņi, kas zem debesīm, kas sausums taptu redzams, un tā tapa. Un Dievs nosauca sausumu zeme, bet ūdeņu krājums nosauca jūras. Un Dievs redzēja to labi esam. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī virs zemes un tā tapa. Un zeme izdeva zāli un augus, kas savu sēklu nes pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam, un tapa vakars, un tapa rīts, trešā diena. Svarīgi ir pamanīt to, ka um, šie augi vienmēr nes pēc savas kārtas. Uh, nekas no vienas kārtas nekad nepārtaps uh, eh, citā kārtā. Uh, eh, ir atšķirības starp uh, kārtām un sugām, jeb šķirnēm. Ja mums ir, um, mums, piemēram, ir ābolkoks, jeb, un mums ir bumbierkoks. Uh, bum, ābolkoks nekad uh, nesāks ražot bumbierus. Vai arī mums ir um, roze, uh, un rozē mums var būt dažādas šķirnes, mums var būt uh, dažādas krāsas rozēm, dažādas šķirnes. Uh, bet roze nekad nekļūs par tulpi. Un uh, tas iemesls ir tāpēc, ka Dievs tā ir radījis. Dievs ir teicis, lai viņi nes pēc savas kārtas. Es domāju, mēs uh, runājam par to, diez, cik veci iztījās, uh, cik veci bija šie augi, ko Dievs radīja pirmajā dienā. Ja tu pastīties koku, ko Dievs radīja pirmajā dienā, tu varētu domāt, tas koks ir 50, 100 gadus vecs, milzīgs koks bet īsnībā viņš ir tikai dienu vai desmit sekundes tikai vecs. Un es prasīju Tomā, viņš studē meškopību, vai viņiem ir tie riņķi, kad Dievs radīja viņus pirmajā, di pirmajā dienā, vai viņiem jau bija tie riņķi, kā tur ir Tomā? Jā. Ir viņiem tie riņķi? Tur tā lieta, tas, ka tie riņķi viņiem sākumā nav. Jo, cik es atceros, es lasīju, ka tie riņķi veidojas tad, kad tas koks vienkārši uzņem sevī to, tas viss barības minerālu vielas ūdeni tad veidojas nu, tās te vielas, jā. Un, un sākumā tas koks auga vienkārši konstanti. Un, eh, jā, jo, Viņa auga, iepriekš, visu laiku auga, auga. Jā, jā, jo lietas pirmoreiz nolīt, kā es sapratu, tieši tajā laikā, kad bija novā plūdi. Mm. Pirmoreiz lietas. Un interesanti tas, ka eh, tajā kalna kalnos, ar ratu kalnos, tur ir atrasts kuģis, jā, nu, koku gabalu. Mm -hmm. Tieši, kur bija tas no kuģis, jā. Mm -hmm. Un tur tika atrasts koku gabals, kuram nebija šie te gatkārtas un tā. Wow, tas ir interesanti. Arī, kad Ādams tika radīts, tu varētu pastīties uz Ādamu un viņš bija 40 gadus vai 30 gadus vecs, kaut arī viņš tika radīts šorīt, jā. Tad var ātri man teikt, bet vakar piedzīvi. Nē, šorīt, <laughs> pirms desmit sekundēm. Um, tas arī interesanti. Un arī ne visi augi ir derīgi visai lietošanai. Cilvēki, kur saka, Dievs viņš teica, nu, viņš teica, ka viņš redzēja to labu esam, un tāpēc cilvēki izmanto kā, uh, lai audzētu narkotikas, lai lietotu šos te augus narkotikām. Tas nenozīmē, ka viņi ir derīgi katrai lietošanai. Uh, Pāvils saka, ka uh, 1. korintiešiem 6.12, ka viņš uh, viss man ir atļauts, bet um, nekas nedrīkst man kalpināt. Tā kā, to nevar izmantot, uh, lai atbalstītu uh, augu izmantošanu narkotikās, piemēram. Tas, tas ir nepareizi izmantot Dievu vārdu. Un 14. pantā tad Dievs sacīja, lai top spīdekļi debesu vēlvē, de, um, debes jums izplatījums, lai šķirtu dienu no nakts, un tie lai ir par zīmēm, un laikiem, un dienām, un gadiem. Un tie lai ir par spīdekļiem debesu vēlvē, gaismot pār zemi. Un tā tapa. Tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus. Lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti. Un zvaigznes radīja miljoniem, triljoniem. Un Dievs tos lika debesu vēlvē, lai tie gaismotu pār zemi un valdītu dienā un naktī, un lai šķirtu gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja to labu esam, un tapa vakars, un tapa rīts, ceturtā diena. Man vienmēr patīk pastīties ar, um, uh, caur um, NASA ir visādas uh, bildes un, un video uh, par to, cik, cik viņi ir atklājuši daudz uh, galaktikas un zvaigznes izplatījumā. Uh, Eh, viņiem ir eh, Hubble teleskops, kas pagaidām ir visspēcīgākais teleskops, kāds viens ir izdomāts. Un uh, eh, ir interesanti paskatīties, ka kopumā jau jebkurā virzienā viņi skatās, viņi ar vienu atrod jaunas un jaunas galaktikas. Viņi nekad nesaredz galu tam. Un jau tagad viņi ir atklājuši uh, simtiem miljardu galaktiku, un katrā galaktikā ir simtiem miljardu, dažās galaktikās pat ir triljoniem zvaigžņu uh, katrā galaktikā zinātnieki saka, ka kopumā varētu būt pat um, septiljons, viens septiljons zvaigžņu kopā, kas ir viennieks ar 24 nulēm. Un um, kas ir vienkārši brīnišķīgi, jo Dievs ir teicis savā vārdā, ka viņš katru ir saskaitījis un katru zvaigzni viņš sauc, sauc vārdā. Uh, Iesaist 40, 26. Jēzus 40, 26. Tad ātrs man nolasīja. Aizēja. 26. pantā. Paceliet savus acis uz debesīm un raugiet, kas to visu radījis. Viņš ir tas, kas izved viņu pulks pēc skaita un visus sauc vārdā, pēc savu lielā spēku un varas un tur netrūks nevienu. Um, skatījos, uh, mūsu galaktikai tuvākā galaktika uh, saucās Andromeda galaktika, un viņa atrodas 2 miljonu gaismas gadu attālumā no mūsu pienceļa galaktikas. Un uh, viens gaismas gads ir 10 triljonu kilometri. Un, ja tu sareizini 10 reizes 2 miljonus, tad um, mūsu tuvākā galaktika – ir 20 triljonu kilometru attālumā. Un tā ir tikai tuvākā galaktika mums - 20 triljonu kilometru. Un vēl ir simtiem miljārdu citu galaktiku. Un kad es skatos uz, uz, uz visu to, es domāju, cik varans ir mūsu Dievs. Bībelē teiks, ka viņš ir izplēcis uh, visu šīs zvaigznes ar savām rokām. Studējot uh, tikai pirmo uh, nodaļa Bībelē, jau mēs redzam, ka mūsu Dievs ir, ir varants Dievs, brīnišķīgs Dievs. Uh, mēs arī zinām, ka gaisma ceļo ar uh, noteiktu ātrumu, 300 uh, km/h. Un, kad Dievs radīja tās zvaigznes, tad um, gaisma jau bija atceļojusi, jau gaisma jau bija līdz zemē, kurām vajadzēja miljoniem gaismas gadu, lai atceļotu. Uh, tas, tas neprasīja miljoniem gadu laikā. Mēs varam nolasīt vēl Jēzus 48. Jēzus 48. nodaļa, uh, 13. pants. Man nolasīt jāatrod. Mhm. Mana roka lika zemē pamats, un lab, mana labā roka izpēta debesis. Kad es tām ko nosaku, tās viss ir manā rīcībā. Mhm. Dievs ir nolicis katru debesu ķermeni tur, kur viņam ir jābūt. Tā, piemēram, saule. Ja saule būtu tikai mazliet tuvāk zemē, mēs visi būtu grauzdiņi. Vai arī, ja viņi būtu bijuši tālāk zemē, mums būtu ledus laikmets vēl šeit. Bet Dievs ir nolicis tieši katru debesu ķermeni, tieši tur, kur viņam ir jābūt. Vai tā ir sagadīšanās? Diez vai. Es ticu, ka Dievs to ir radījis. Mums vēsturē nāca, kad Latvijā agrāk bija ledus laikmets, bet kā tad var būt, ja viņš nu, vienkārši vēsturē nāca. Mm. Jā. Vēsturē aizmirst par nosplūdu. Nu jā. Jā, kad nosplūdu, tad um, iespējams zeme ļoti daudz pārveidojās. Mēs nezinām tieši kā, bet... Um, noteikti ir ļoti liels atšķirības. Tas ir interesanti, tas, ka katrā kultūrā jā, ir minēts kaut kāds kaut vēsturē. Nu, katrā kultūrā ir seni nostāsts par to, ka bija kaut kāda visaptveroša mhm. plūde. Mm -hmm. Jā, jā viss. Tas ir, jā, tas ir ļoti labi zināms cilvēks, man kaut kādā zinātnē grib noliekt to visu laiku. Um, zem arī griežas ar noteiktu ātrumu, kas arī, ja zem grieztos tikai nedaudz ātrāk, dažiem palikt slikti. bet, <laughs> bet viņi griežas tieši tādā ātrumā, kā Dievs to ir ielicis. Arī vai sagadīšanās, kad saule ir tieši, viss tieši darbojas. Es dzirdēju, ka zinātnieki teica, ka mēs esam vislabākajā visuma, vislabākajā centrā, lai redzētu pārējo visu, visumu, vislabāk varētu izpētīt. Arī savā ziņā mēs esam pašā centrā, lai vislabāk varētu redzēt. Arī kā tā ir sagadīšanās, kā tas var rasties no liela, milzīga sprādziena. 20. pantā tad Dievs sacīja, lai ūdeņoši muģētu muģu dzīvu radījumu pulku, un putni, lai lido pār zemi, pār debesu vēlvi. Un Dievs radīja lielus jūras vērus un visus dzīves radījumus, kas rāpo un pulkiem muģu ūdeņos pēc to kārtas, un ik viens, un ik viens pārnainu putnu, pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam. Un Dievs svētīja to sacīdams: Vaislojieties un vairojieties, un piepildiet ūdeņus jūrā, un putnu lai vairojas virs zemes. Un tā pa vakars, un tā pa rīts, piektā diena. Mēs redzam, ka putni ar zivīm ir radīti kopā vienā un tajā pašā dienā. Eh, putni neizkāpa putni sākumā nebija zivis, kuras izkāpa no ūdens un pēc tam attīstījās un kļuva par putniem. Mēs redzam, ka Dievs tos radīja uh, vienā un tajā pašā dienā. Tas nav miljoniem gadu evolūcijas procesā. Un, uh, to arī kāds izskaidros to, kad, kad zivs izkāpa no ūdens, zivī nav vēl plaušas, tā kā cilvēkiem. Viņai ir žaunas un viņa, viņa nevar elpot. Ja zivs izlek no ūdens ārā, viņa nomirt, viņa neizdzīvot. Um, un uh, kāds, kāds darbojas. Žirafs. Kā žirafs attīstījās evolūcijas procesā? Žirafēm ir divmetrīgs kakls un divmetrīgs kājas. Uh, kāpēc div, kāpēc uh, žirafēm ir tik garš kakls? Kā to izskaidros? Jo, jo viņām ir kājas garš. Ja viņām būtu garas kājas un būtu īsts kakls, kā viņas padzertos, viņām būtu grūti padzerties. Bet arī mēs redzam to, cik brīnišķīgi Dievs ir radījis katru radījumu. Mēs redzam tik daudz dažādas dzīvniekus, tik krāsains un, un dažādas, ka mēs nevaram nesaskatīt tajā visu Dievu roku. Romiešiem viens ir teiks, ka uh, Dieva tā varanība ir skaidrs saredzama tajā, ko viņš ir radījis. Mēs varam pastīties apkārt un redzēt, ka um, Dieva roka tajā visā ir iesaistīta. Ko pērtiķu mamma teiktu saviem bērniem, ja viņai vienu dienu piedzimtu bērniņš ar cilvēku seju? Noslīcināt to bērnu, vai ne? Kaut kas nav kārtībā ar šito. Vai arī, ja putnām piedzimtu, putna mammai piedzimtu mazulis ar spārnu vietā, viņam būtu roka. Kā viņš lidot, vai ne? Tas, tas vienkārši nedarbojas. Un zinātnieki saka, ka kāds ir iespējams, ja mums ir 95% DNS vienāds ar pērtiķiem, tad kā tu vari teikt, ka mēs neesam cēlušies no pērtiķiem? Mums ir tas pats radītājs. Un, uh, es, es lasot to, es redzu dievu varonību un um, iepazīt tādu varanu dievu, kurš to ir visu radījis. Ir, ir, tas ceļ man ticību. Nākošais mēs pastīsimies par, par cilvēku radīšanu. Dievs beidzot teiks, radīsim mēs cilvēku pēc sava, pēc mūsu izskata, pēc mūsu, pēc mūsu līdzības un pēc mūsu tēla. To mēs nākošais skatīsimies no 26. panta. Efeziešiem 1.3, šo so pēdējo raksturvietu, pastīsimies. Efeziešiem 1.3. Mums ir teikts, lai slavēts mūsu kungs, mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir sveitījis ar visādu veidu garīgu sveitību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis un lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā un mīlestībā. Dievs mūs jau ir izdzējis jau pirms pasaules radīšanas. Tas ir brīnišķīgi. Es ceru, ka mēs lasot Dieva vārdu, mēs iepazīsim, cik varens un liels ir mūsu Dievs. Šoreiz mēs apstāsimies šeit, jo mums vienkārši nav laika vairāk, bet nākošais mēs, es ceru, mēs nākošais nobeigsim pirmo nodeļu un pasīsimies varbūt otru nodeļu vēl. Labi? Né? Então, esparambou. Né? Mārtiņa var aizmirst arī lūkšanā. Tevis kā aizmirst un patīk.